priatelia, sa vám z Liptova ozýva Peter Bula v neobvyklom čase. Dnes to nema, nemala byť naša relácia, ale vymenili sme si ju práve preto, lebo môj host v inom termíne nemôže. A ja vysvetlím, o čo vlastne ide, čo je to za reláciu a prečo sme to takto naaranžovali. Um, u nás je na Liptove búrka, aj keď neprší, ale hrní a vypadol nám internet, to je to najhoršie, čo sa môže stať. A to je to, čo sa môže stať každému z nás, keď by došlo k nejakým e, výpadkom takého typu, ako bol v tom, ten blackout, či ako to volajú v Portugalsku, Španielsku a tak ďalej. To znamená, človek je absolútne bezradný a musí sa spoliať a zatiaľ, čo funguje, chvála Bohu, je telefón. Takže ja vám zatiaľ ani poviem e, telefónne číslo, lebo ho z hlavy neviem na, na, do nášho štúdia, ale celkom určite za nejakú minútku, keď nabehne náhodou internet, tak sa aj pokúsim pripojiť, zatiaľ fungujem cez telefón. Takže vás vítam e, pri štvrť tisíc ročníci, dnes je 250 e, 250. relácia, ako ďalej, je to šialené množstvo a stále nie sme na konci ale myslím, že veľa vecí sa začína vyjasňovať, aj keď nie celkom takým e, spôsobom, ako sme si to predstavovali. A to budem chvíľočku rozoberať aj so svojím hostom, ktorého teraz privítam. E, nie prvýkrát je v našej relácii pán e, Pavel Ľupták, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Ahoj, ahoj Pavel. Ďakujem pekne, pozdravujem teba aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača tejto relácie. No, e, mrzí ma, že je to takto, ale Skype ako taký už skončil, prešlo to na nejakú novú platformu Teams. Tam už aj minule sme mali nejaké problémy. Mne internet ako keby sa obnovil, takže ja sa počas tvojho rozprávania pokúsim pripojiť, ale zatiaľ skúsme e, povedať pár slov k tomu, čo sa vlastne teraz deje. Takto, my sme dnes e, túto reláciu nazvali alebo smerujeme ju k tomu, lebo viacerí ľudia sa na mňa obrátili a aj v rámci rozhovorov sa často stáva, že ľudia, ktorí e, sú proti e, tomu, aby sme opustili Európsku úniu, stále namietajú, že prakticky my žijeme z Európskej únie a e, keď sa zastavia tie, tie fondy a všelijaké tie platby, takže sme skončili. ono treba to podľa mňa trošku rozobrať a tomu sa budeme v dnešnej relácii venovať. Ale ja by som ťa na úvod poprosil, aby si mi zareagoval na to, čo sa teraz deje vo svete, pretože keď sa v po februári 22 eh, začala tzv. špeciálna vojenská operácia vstupom eh, ruských vojsk na Ukrajinu oficiálne, tak eh, celý svet demokratický, ja tam dávam úvodzovky, pretože demokraciu ja ako takú neuznávam, ale dobre, celý demokratický svet sa zdvihol zo stoličiek a začal vrískať, že čo si to dovolil Putin bez vyprovokovania napadnúť slobodné Eh, demokratickú, eh, demokratickú krajinu Ukrajinu. A samozrejme, ťahá sa to už pomaly 3 e, eh, roky a neposunuli sme sa nikde. Tá, tá vojna prebieha, je to kruté, je to šialené. Nie, že by som s tým súhlasil, ale, ale je ťažko sa rozprávať s kýmkoľvek, kto nie je ochotný sa baviť na tému, prečo k tomu došlo. Ale to nechajme bokom, toto rozoberať dnes nebudeme. Mňa skôr zaujíma to, že pred pár dňami, asi pred 4 dňami, napadol Izrael e, krajinu, ktorá s ním nebola vo vojne, ani nemala žiaden konflikt, ale napadol, napadol Irán a zdôvodňuje to veľmi podobne pre mňa. Ja teraz hovorím svoj názor a budem veľmi rád, keď mi povieš svoj názor a prípadne aj to, ako reagujú na to poslanci v rámci e, Národnej rady. Pre mňa to veľmi pripomína rok 2003, kedy Amerika napadla e, Irak tým, že, že samozrejme dôvodila, že Irak, e, Saddam Hussein má zbranie hromadného ničenia, chemické zbrania a tak ďalej a tak ďalej. E, došlo k napadnutiu e, krajiny veľmi podobným spôsobom, kde došlo k úhynu možno milióna ľudí, z toho radové okolo 500 tisíc detí. Ak si pamätáš na ten rozhovor myslím, že to bola Medlin Albright, ak sa, ne, ak sa milím, tak ma oprav, ktorej sa e, redaktorka pýtala, či stálo za to tých 500 tisíc detí ako, ako obeta. A ona bez myhnutia oka povedala, že áno, stálo. A dnes som si tak prečítal spätne, tak, lebo som sa trošku do toho vnoril, kde ten Dick Cheney a viac viacerí povedali, že by napadli ten Irak, aj keby nebol žiaden dôvod. A to je presne to, čo sa podľa môjho názoru, to je môj názor, deje teraz Irak, e, teda Izrael, Irán, kde Izrael obvinuje Irán, že, má, že vyrába jadrovú zbraň a tak ďalej. Prakticky e, je to ako, by som povedal, um, útok um, taký preventívny, aby sa to nestalo opačne. Dobre. Takže Mňa zaujíma, aký máš ty na to názor, ako, čo sa o tom hovorí viac menej v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo ja by som čakal, že tak ako mnohí z Národnej rady v tom čase pred tými tromi rokmi e, zareagovali na vpád alebo vstup ruských vojsk na Ukrajinu, ja som čakal, že zareagujú aj dnes a je ticho. Áno. No. <laughs> Takže dobrá pripomienka. Takto, e, Národná rada ako taká, keď je schôdza, tak ona má svoj program a my ten program len tak nemôžeme zmeniť. Ale vždycky je možné dať nejaké vyhlásenie alebo také nejaké deklaratívne k nejakej situácii. A niekedy dva týždne dozadu priznám sa, takéto nejaké vyhlásenie dalo, dala strana Progresívne Slovensko, akože návrh uznesenia. Hej, a prvýkrát som zahlasoval za návrh progresívnej strany Slovenska a ostatní koaliční kolegovia sa zdržali, lebo to bolo uznesenie odsudzujúce izraelskú v podstate už genocídu v pásme Gazy. Hej, zabíjanie detí, tam desiatky tisíc detí zabit, zabitých nevinných žien a mužov, že to je ako e, neskutočné, čo, si, čo, čo sa tam deje. No tak eh, jednoducho eh, nebudeme sa hrať na to, že kto je v akom politickom tričku, ale s týmto som súhlasil, tak som za to teda zahlasoval. Celkom som nepochopil, že tí kolegovia, čo teda sa zdržali z koalície, eh, sa držali takého toho pravidla, že nepísaného, že nehlasujeme za návrhy koalície, ale toto bol dobrý návrh, toto odsúdiť a a, tak ja som zahlasoval za. Takže áno, je, bolo by dobré, keby takýto nejaký návrh zase prišiel a keď nie, tak ho treba ja môžem podať a odsúdiť e, takúto nejakú agresiu, pretože nebola vyhlásená žiadna vojna, tie krajiny si E, neškodia navzájom, ako, ako e, treba zna Ukrajina a ruská menšina na Ukrajine, že tam sa zakázalo vyučovať v ruskom jazyku a tí občania boli nejak šikanovaní, že tam pomaly vznikala občianská vojna, že v Odese bol masakér a upálených niekoľko desiatok ľudí, že sa tam otvorene fašizovalo a Európska únia neposielala žiadne demarše na, fa na faklové pochody, na pochody, na glorifikáciu banderu, na všelijaké fašistické symboly, ktoré si tí ľudia, hlavne mladí ľudia, mladí muži tetovali na telo hákové kríže, zne Hitlera a podobné veci. Žiaden demarš ako budúcej možnej kandidátskej krajiny do Európskej únie. Pamätáme sa na tzv. 90. roky, tzv. noc dlhých nožov eh, vlády Vladimíra Mečiara, keď teda bolo dlhé nočné rokovanie a skrátka vymenili, čo sa dalo a obsadili svojimi ľuďmi okamžitejšie demar z Európskej únie, porušenie demokracie, hoci to nebolo žiadne porušenie demokracie, legitímne uchopenie moci, ale trošku také rýchlejšie, ako býva zvykom. Túto chodili demarše jeden za druhým z EU a na vraždenie ľudí, na porušovanie ľudských práv e, žiaden ten vážne prišiel. A v podstate ja to tak hodnotím, že taký milník vnímam v, tej, v tom medzinárodnom práve, že od roku 2001 po 11. septembri ako keby prestalo platiť medzinárodné právo. Urobil sa z neho trhací kalendár, pretože bez mandátu OSN tu hneď vyštartovali Američania do Afganistanu, potom ten, samozrejme ten Irak e, a ďalšie krajiny Blízkeho východu, Líbia a tak ďalej. Takže to tam jednoducho valcujú, alebo valcovali, rozvrátili, vznikla migrácia, podporovala sa táto migrácia, neriadená migrácia samozrejme do Európy, a tak ďalej a tak ďalej. Hej, takže toto už tu neplatí a evidentne tu platí dvojaký meter. Čiže ak niekto tu chce odsudzovať stále tú, nazvime to tú špeciálnu vojenskú operáciu, že Rusi zabíjajú civilistov, ženy, deti a tak ďalej, tak ja by som toto akceptoval jedine vtedy, ak tí, tí istí ľudia odsudzovali všetky agresie tieto, ktoré som tu menoval, a ďalšie iné, pretože od druhej svetovej vojny Spojené štáty napadli 36 krajín a zabili viac ľudí, ako boli obete druhej svetovej vojny, ktorá trvala 6 rokov. 36 krajín, sú to plánované agresie, čo spôsobujú? No spôsobujú to, že zbrojárska lobby, kvitne prekvita, aby mohli žiť, aby, aby mohli narastať, tak musia byť vojny. To je to isté, čo lobby. Oni nepotrebujú zdravých ľudí, oni <laughs> potrebujú chorých ľudí, aby mohli udržiavať chorobu. Nepotrebujú ani mŕtvych pacientov, na tých už než, na tých nič nezarobia. A takisto na rozvrátené krajiny treba im pomôcť finančne, No tak potom je to Medzinárodný menový fond a svetové finančné kruhy a tí veľmi radi požičajú a dostávame sa samozrejme zase opäť k trom takým hlavným najväčším vládnúcim korporáciám vo svete a to sú to je finančný sektor, to je farmalobby, to je zbrojársky priemysel, ktorý v podstate patrí do rúk jednej skupiny ľudí a títo ľudia si dosadzujú vlády cez peniaze, korumpujú a niektoré vlády samozrejme poslušne robia to, čo oni chcú vyvolávajú nestabilitu vo svete, vojny, aby sa zarábalo. A teraz už sa ale hrá skutočne s otvoreným ohňom nad sudom s benzínom, pretože tuto niekto sa rozhodol, že chce dať do poriadku Rusku federáciu, zmocniť sa ich zdrojov a samozrejme Ruská federácia je významná jadrová veľmoc a ako sa hovorí, že nie je mo možné vyhrať nejadrovej veľmoci nad jadrovou veľmocou, pretože tam vždycky má takéto tlačítko poslednej záchrany a na spustenie e, útokov minimálne taktickými jadrovými zbraniami. A napadnúť Izrael ako jadrová, aspoň sa hovorí, že má jadrové, jadrové zbranie, jednoducho naholváta za pomoci Spojených štátov amerických e, napadnúť bez výstrahy v podstate e, nevyprovokovanie suverénnu krajinu, ktorá je ale rozlohou a počtom obyvateľom mnohonásobne silnejšia a zabiť jej v podstate celé velenie e, letectva a treba z nejakých tých vecov, ktorí robili jadrový výskum, no tak to je ako hrubý akt svoj, svojej vôle porušenia medzinárodného práva. A samozrejme, Iránci sú Peržania, to je hrdý národ a jednoducho sa s tými Izraelmi, Izraelčanmi veľmi nekamarátia, tí ľudia, ktorí tam žijú, a ja poznám Slovákov, ktorí tam obchodujú a, a mm, ako takí insideri, ľudia, ktorí žijú v Iráne, mi hovoria, aké sú nálady toho obyvateľstva, tak tam je veľká nenávisť bežných ľudí voči Izraelu za všetky tie hriechy, príkoria, e, dlhé desaťročia z minulosti. A teraz títo ľudia samozrejme tiež tlačia na vládu, aby bola tvrdá odveta. A zase na tú odvetu už Irán reaguje, či pardon, Iz- Izrael reaguje, ale to už bola červená čiara a my z Teherán z horí v plameňoch a teda a teda. Irán má zmluvu s Ruskou federáciou o vzájomnej vojenskej pomoci. A ak by tento konflikt eskaloval, tak Ruská federácia dostojí svojim záväzkom a potom by samozrejme prišli na pomoc zase Spojené štáty Izraelu, ktorí nad nimi držia ochranu ruku od vzniku Izraelu po druhej, Izraelu po druhej svetovej vojne. A máme tu svetovú vojnu, svetový konflikt, ktorý e, sa nerozhorí, ako mnohí očakávajú, že niekde na Ukrajine a tam e, z tej špeciálnej e, vojenskej operácii, ale presne na tomto Blízkom východe. A tak, ako to aj hovorí a <laughs> zjavenie svätého Jana v Biblii, že tam vznikne nejaká tá, tá apokalypsa v tých končinách. Takže no, e, e, aj niektorí jasnovici a, a tak ďalej hovoria, že tam bude nejaké to ohnisko veľkého, a e, možno tretieho, možno už posledného nejakého vojnového konfliktu na planete Zem. Tak ako ja osobne toto vnímam s veľkými obavami, čo sa teraz deje No a tie informácie z médií sú, aké sú, sú také strohé, ale každopádne je to tak. Dobre, Takže... Ja, e, dobre, e, som rád, že si povedal to, čo si povedal. E, prvnež ti odpoviem, alebo prvnež nadviažem, poviem už, lebo už mám pripojený počítač. Poprosím technika, ak skúsi ma pripojiť cez Teams, tak ja budem rád, ale zatiaľ pokračujem cez telefón. Uh, Poviem ešte, eh, že poslucháči môžu do štúdia telefonovať a môžu aj písať. Telefonovať môžu na te, eh, telefónne číslo plus 421 zo zahraničia 48 381 01 01. Ak volajú zo Slovenska, tak stačí 048 381 01 01. Ak by tam písali, tak nás to, nám to technik posunie a je to na studio zavináč slobodný vysielač.sk. No a teraz prejdem k tebe. Ehm, mňa zaujímalo hlavne to, že tí, ktorí teda vrieskali proti Rusom a argumentovali, že to bola agresia bez e, dôvodná, tak prakticky sú teraz ticho vôbec, lebo ja si myslím takto, nie, nemusia ísť do nejakých e, tlačových besied, ale vy sa stretávate, ako ja si viem predstaviť, že, že sa bavíte aj s ľuďmi, ktorí sú z, to, z tej druhej strany, ak to tak pomyselne použijem tento termín, oni sú ticho, oni sa k tomu nevyjadrujú, lebo to, že Izrael e, e reagoval na Gazu a na Palestínu, tam bol ten konflikt, ktorý samozrejme môžeme mať na to rôzny názor, e, z plánejšieho oktobra. Nebudem hovoriť, keď, keď e, palestínci <laughs> napadli krajinu, ktorá e, cez hranicu ani myš nemohla prejsť a naraz. No, toto nechcem rozoberať. V každom prípade mali zámienku, tú zámienku využili a robia tú genocidu, ktorú, ktorú si už spomínal. Ale toto je už ďalší krok, lebo ja si myslím, ty a ja nie sme vekové najmladší, zažili sme si tzv. karibskú krízu. Sekundu, vyzerá, že som volaný, tak ja sa skúsim ozvať. Počúvate slobodný vysielač. za pesničku. U nás pokračuje búrka a zase vypadol internet, takže žiaľ Bohu musíme pokračovať cez telefón. Pavel, takže ja som povedal to, čo som e, začal, teda nedokončil som to, čo som začal, že teda e, to, čo sme zažili, bola kedy e, za, myslím, 62. to bolo tzv. karibská kríza, kedy sme boli, e, hovorilo sa, najbližšie svet bol ku tzv. jadrovej apokalypse, tak mám pocit, že to, čo rozpútalo teraz Izrael voči Iránu a pri, prípadnými odvetami e, sme vťahovaní prakticky do toho istého, ale oveľa ostrejšieho eh, temp, eh, oveľa ostrejším tempom, ako to bolo vtedy. Ako to cítiš ty? Je to presne tak. A ja mám aj takú, nejakú takú svoju teóriu, prečo tú vojnu niekto jednoducho chce pretože je tu plánovaná tá agenda 2030 a agenda 2050 a v podstate ten, kto by to podrobne si prečítal, tie tisíce strán dokumentov a hlbal nad tým, ja som si to kvázi nechal už v minulosti odprezentovať do podrobna, čo je to za habaďura, tak to je také omezenie ľudských práv a taká nastolená doslova totalita svetová, že by to za normálnych podmienok ekonomickej prosperity, kde sa ľuďom darí, kde sú šťastní, spokojní, tak by to tí ľudia neprijali. Ale pokiaľ e, niekto e, vženie svet do veľkej vojny, kde budú ľudia trpieť, zomierať, kde stratíme všetky istoty, kde nám inflácia zožere úspory a zrazu nepripravení ľudia sú doslova na mizine, tak potom v takejto situácii ľudia príjmu akékoľvek aj totalitné opatrenia, e, aj digitálne euro, aj všetko, len aby mohli prežiť a aby už skončili tie strašné časy. To je moja teória, s nikým som sa o tom nebavil, ale je to logicky mi to z tohto vyplýva, alebo tie kroky, ktoré sa dejú vo svete, ekonomické, vojenské, Green Deal, keď to všetko dáme na nejakú časovú os, každý jeden z tých krokov v podstate zhoršuje ekonomiku a bezpečnosť ľudí. Každý jeden. A keď si to teda premietneme nejakou priamkou, že ekonomika ide dole, bezpečnosť sa znižuje, hrozí vojna, nedodržiavajú sa medzinárodné predpisy, tak to môže skončiť takouto vojnou. Netvrdím, že teda musí skončiť že sa tá ekonomika nespamätá, lebo toto cieľenie niekto ničí plánovite. To nie je, že tá Lajnová a tí eurokomisári sú nejakí hlupáci. Nie, oni iba sú tie bábky a počúvajú ja tomu hovorím majiteľov týchto veľkých korporácií, ktoré teda sú najziskovejšie na svete a plne nejaké pokyny a vôbec sa ani nezamýšľajú nad tým, že do detailu, čo to robí, čo to spôsobí, lebo oni sa majú dobre a musia plniť tie pokyny. Tak e, z tohto pohľadu som ja veľmi skeptický a do tohto procesu ľudia aspoň na európskej úrovni, teda ľudia tu na Slovensku, Slovensko, občania Slovenska, nemajú šancu zasiahnuť. Vidíme sa, ako sa dehumanizuje premiér Fico a ako si útoky zo strany opozície na vládu, že dobre, že sme si dovolili čo len kritizovať Európsku úniu. Už sú demonstrácie, že ideme vystupovať z Európskej únie a neviem čo. Fico nás ťaha na východ a tak ďalej. Darmo teda sa vysvetľuje, že ak chceme žiť, tak musíme si otvoriť trhy aj smerom na východ, či je to Vietnam, Čína, Ruská federácia. Sankcie som zabudol spomenúť, no to je úplne čosi hrozné, ktoré ma, bude mať ťažké dopady na Slovensku, veľmi ťažké. A nie len tam, ale aj na Južnú Ameriku a ďalšie krajiny, kde sú obyvateľe, kde to žije, kde je veľký, veľký ekonomický rast a tak ďalej. Kde nebeží debilizácia obyvateľstva, demoralizácia mládeže cez tie rôzne rodové agendy a takéto veci, kde má šancu vyraz zdravá generácia, ktorá bude tvoriť hodnoty a niektorá bude zavesená na počítači, na pornografii, na drogách na chlaste na cigaretách a kde, kde je tá prírodzená populácia bez nejakého extrémneho množstva migrantov, tak ako je to v Európskej únii, pretože to sú ľudia, ktorí nemajú cit k tomu štátu, kde žijú. Oni sú tu len, že chcú čerpať nejaké sociálne dávky. Väčšinovo, netvrdím, že všetci, všetci väčšinovo nechcú pracovať a chcú žiť z týchto sociálnych dávok. A už stačí zás jednoduchá matematika. Ak priemerná žena vo Francúzsku porodí 0,5 dieťaťa a priemerná žena migrantská v tej, v tej rodine porodí 4 deti, no tak dobre stačí 1,5 generácie, 35 rokov a dovidenia. A ešte sa budú utekať a stiahovať to pôvodné obyvateľstvo. Hej tak e, tam nás všetci, tam nás tá slavná Európska únia riadenie ženie pod heslami, pod hlavičkou ľudských práv a slobody a, a pomoci, ja neviem komu, nejakým utečencom. To nie sú utečenci, to, je, to sú zaplatení ľudia, ktorí dostanú peniaze na to, aby vypadli z tej Afriky a my vás dovezeme do Európy. Že sa tam pár ľudí utopí niekde, keď nejaký ten gumený on sa tam vysypa hrania alebo niečo. A to sú nejaké plánované straty. Všetky tieto e, procesy musíme dávať ako brať úvahu a chápať to ako dej v čase, preložiť si cez tie body nejakú priamku a vidíme, ide tá priamka dole, ide smerom k degresii, k rozpadu, rozvratu, alebo aspoň sa držíme na rovnakej úrovni, aspoň naraz, alebo narastáme. V rámci Európskej únie, tej polisabonskej, čiže tejto súčasnej, všetky tieto ukazovatele smerujú k rozvratu duchovnému a ekonomickému a čo je najhoršie, aj na ženu do vojny. Ale v tých východných krajinách, ako je Čína, Ruská federácia, Vietnam, Japonsko a ďalšie krajiny, na tieto krajiny nie je uvalený tento riadený rozklad štátov, morálky a všetkého možného. Tým nechcem povedať, že tam je to ideálne a že tam nie sú zlodeji, lupiči, vrahovia a neviem čo všetko a že tie krajiny nemajú problém, majú. Ale to sú jednotlivci, toto to, to, to sú už masy. Toto je systém, ktorý nemôže jednoducho dlhodobo byť udržateľný Áno, a nám je v podstate aj zabránené čo len toto kritizovať a o tom hovoriť. Ja som e, bol v nejakej debate s nejakou poslanky za progresívne Slovensko a bola otázka aj na tú, na tú špeciálnu vojenskú operáciu, čiže agresiu Ruskej federácie, tzv. agresiu. A tak som tam trpezlivo chcel vysvetliť, a však boli tu, bol tu Majdan, boli tam ostreľovači, boli hlasovala ten ukrajinský parlament pod parlament, pod samopalmi, nezákonný pregrad, masaker v Odese. A ona ma odbila jednou vetou. Toto je ruská propaganda, to sa nestalo. A som vybavený. V relácii, kde vám nechajú jednu minútu e, toto povedať a ona povie jednu vetu. To je ruská propaganda a ideme ďalej. Na všetko, keď teraz sa hlasuje o ústave a keď tam teda je, beží rozpráva o ústave, hlasovať budeme asi zajtra o novele ústavy. A keď pozerám to, čo, čo tam oni rozprávajú, tá opozícia, hlavne PSK, takýmto štýlom znegujú z bieleho čierna a naopak z červeného na modru a z, z modrej na žltú. To, to je čosi strašné, lebo oni počítajú s tým, že ten bežný človek na Slovensku a hlavne ich voliči, mladí ľudia, už nie sú schopní analytického rozmýšľania. Buď ešte nedorastli, alebo k tomu neboli vedení a nikdy nedorastú. A im stačia takéto hesla. A európska propaganda je to vybavené. A tí potom poslušne hlasujú a takíto mladí budú rozhodovať o ďalšom osude Slovenska No ani si neuvedomujú a to, na to zbadajú sami, že ak tieto plát, plány týchto elit, takzvaných elit, veľké úvozovky dole, veľké hore, lebo to nie sú žiadne elity, to je úražka slova elita, tak e, na nich to dopadne <laughs> takisto neskutočným spôsobom, keď už teda budú v tom nejakom tom veku. A ja teraz nechcem povedať, že ako budeme sa tu, ak sa toho dožvieme rehotať, vidíte, čo ste spôsobili Hej, tak to asi nie, lebo aj my tu máme rodiny, deti, vnúkov a chceme, aby mali no-, normálny svet a aby sa im po ekonomickej stránke darilo, aby tu bolo bezpečné, aby to tu jednoducho fungovalo, aby Slováci boli Slovakmi aj o 100, o 200, o 300 rokov, aby ten národ sa nerozpustil niekde v rámci toho taviaceho kotla národov Európskej únie tak e, toto ma veľmi trápi ako poslanca, lebo som si vedomý e, svojej v podstate bezmocnosti. A Jasne. nie sme vládna strana, ne, ne, nemali sme nejaké tie percentá, v podstate sme tam kvázi štyria poslanci za národnú koalíciu. Vidíme, ako sú rozdané karty, že je tu nejaký vládny program na základe volebného programu výťazov volieb, to znamená Smeru a Hlasu, kde je teda povedané pevné zakotvenie v Európskej únie a v NATO a tým je to dané. A ja treba, ktorým mám aj iný názor, no tak pre mňa to znamená, keď som hlasoval za vládny program, že nebudem na vládnej úrovni, alebo na úrovni vládnej koalície požadovať a poďme chytro, hlasujeme o vystúpení a dávajme nejaké stanoviská. Ako občan môžem rozprávať tu, ako občan môžem robiť mítingy, ako občan môžem vysvetľovať, ale nebudem sa teraz házať v parlamente o zem a ak nezahlasujeme za, ja neviem čo, nedáme nejakú rezolúciu, že chceme vystúpiť z Európskej únie alebo usporiadať referendum, tak e, tak to jednoducho nemôžem, tak toto nefunguje v tej koalícii. Hej, každý sa musí, musí niečoho vzdať. A keďže Dobre. vieme, že z Európskej... No, môžeš. Dobre. E, ja, ti, ja, ja sa budem snažiť, aby sme už prešli na tú hlavnú tému. Ešte poprosím pána Spíšiaka, keď ma počuje, a keby mohol za, mňa zavolať na iné telefónne číslo, lebo ja telefonujem z môjho dôchodkovského telefónu a ten zvuk je otrasný. Takže ak môže mi zavolať na 0905 445 775, tak budem ďačný, ale keď nie, tak pokračujeme do, ďalej. Dobre, Pavel, takto, poďme sa teda baviť o tej Európskej únii, pretože väčšina e, debát, ktorú ja napríklad e, realizujem s ľuďmi, ktorým vysvetľujem, teda, alebo sa snažím rozprávať, že teda poďme z tej únie preč, lebo a tie argumenty čiastočné, ktoré si povedal už aj teraz ty, Uh, tak väčšina ma uh, odbije tým, nemôžeme, pretože keby sme odišli, tak je s nami koniec. Nechcem, aby sme rozoberali teraz, čo by sa stalo, keby sme vystúpili z Európskej únie. To si môžeme, uh, o tom sa môžeme pobaviť inokedy. Teraz by ma hlavne zaujímalo, ak by sme sa vedeli trošku sústrediť na to, ako to vlastne je s tým, koľko platí Slovensko do únie, koľko platí únia Slovensku, aké sú, by som povedal, bočné e, argumenty, e, tzv. kolaterálne e, m, príčiny, ktoré, e, pre ktoré Slovensko prichádza o ťažké peniaze, čo ja viem, zrušenie rôznych prevádzok, rôznych závodov, zbavenie sa, e, zbavenie sa celých, celých e, sortimentov od zbrojárskej výroby, elektriky a tak ďalej. No, elektriku som zle, zle ako príklad. Takže E, skúsme sa spýtať takto. Keď sme vstupovali do únie, tam nám e, sľubovali, že samozrejme sa dostaneme na úroveň aj po, e, po stránke platov aj po stránke životnej úrovne a dnes zažívame to, že prakticky jedine, čím sme sa veľmi rýchlo prispôsobili, boli ceny a to ceny od e, spotrebného tovaru cez energetické e, teda palivové e, e, ceny a tak ďalej. Toto sme sa okamžite prispôsobili. Platy povedali, tam musíte byť trpezliví. My sme trpezliví už pomaly koľko rokov, neviem, kedy sme to tam ani vstúpili, ani si nepamätám. A, EU sme 20 rokov. Tak. 21. A, rok. No, čiže toto všetko sa e, čaká, ale na, na zlepšenie to nevyzerá. Skôr by som povedal opak je pravdou. A odhľadnúť do toho, že nie len e, životná úroveň klesa na Slovensku, ona klesa aj v e, týchto úvodzovkách vyspelých európskych krajinách. Čiže skús nám povedať svoj názor, ako je to vlastne finančným vysporiadaním sa vzájomne medzi Slovenskom a tou európskou, nešťastnou Európskou úniou. Áno. Ďakujem za otázku, mám tu pripravené nejaké čísla, ale na začiatku by som chcel veľmi zdôrazniť a nech poslucháči teraz dobre počúvajú, čo poviem jedna veta. Boli sme klamaní, alebo poviem, nikdy e, nebol plán, že keď pozvu takéto postkomunistické štáty so slabšou transformujúcou sa ekonomikou do Európskej únie, aby nám tie silné štáty pomohli z dobrého srdca. Hej, že nás tam pozvú, aby nám dávali peniaze, aby nám pomáhali a nech sa nám darí lepšie a lepšie, aby sme ich predbehli alebo dobehli a tak ďalej. Toto nebolo nikdy v pláne. Hoci médiá, ja viem, nás masírovali pár rokov pred vstupom do EÚ, že to bude super, dobehneme Západ, druhé Švajčiarsko a, no, a všetky tie veci, pamätám si to, ako živé, už vtedy nás klamali a masírovali. Naopak, opak je pravdou. Oni nás potrebovali, aby sa dostali zo svojich ekonomických problémov, aby nás mohli nevojensky bez výstrelu obsadiť a kvázi ekonomicky spútať a zadlžiť. A keď tá teda miera dlhu presiahne určitú hranicu kvázi už nesplatiteľnosti, tak sa bez straty desiatky z tej pavučiny dlhov, zmluv, nariadení, príkazov, zákazov už nevymotáme. To, toto je to celé. A teraz nás potrebujú akorát na ku deviatku, hovorím ako o, tej, o týchto postkomunistických krajinách. A to, aby, ako aby sme išli ako živá síla bojovať proti Rusom, aby tam nemuseli zomierať Nemci, Francúzi, Italiani a tak ďalej. Španieli. Toto je krutá realita, toto je krutá pravda. No a vieme, že nám tie peniaze a tie príspevky z EU ťahali ako nejaké medové motúzy, že to bude super, lebo to si vybudujeme krajinu. Ale ako si zabudáme, že po, keď sme chceli do tej zaslúbenej zeme, tzv. Európskej únie vstúpiť, tak sme museli splniť tvrdé politické podmienky a ekonomické podmienky. A jedna z tých ekonomických podmienok bola odovzdanie v podstate strategických podnikov, to sú banky, plinárne, elektrárne a tak ďalej. Češi hovoria za hubičku, e, západným majiteľom tých korporácií, o ktorých som tu hovoril, to sú tie kruhy, ktoré si myslia, že cez svoju ekonomickú silu majú právo tu riadiť a roz, svet a rozhodovať o svete. Čiže tu sme stratili tú ekonomickú silu, tú základnú. A to, že sem prišli aj nejaké automobilky postupne a že sme automobilová veľnoc, to je nám teraz, poviem, predplatné, keď nemáme v ruke ten fundament energie, siete, elektrárne, plinárne a tieto veci. Hej, to, je tu nejaká automobilka, tak tie sú tu len preto, že sme sa ešte takými tajnými uzneseniami dohodli s Európskou úniou, že my tu necháme nízke platy. Že tie platy tu budú tretinové oproti západu, nech robíme, čo robíme. Áno, stúpa nám priemerná mzda, ale tá stúpa aj na západe. A stále sme niekde na nejakej tretine tých priemerných platov aj po 20 rokoch členstva v Európskej únie a aby sme boli lacnou pracovnou silou, aby oni mali väčšie zisky, keď tu budú tie autička vyrábať, alebo tie prevodovky, alebo čokoľvek, a aby bohatli oni. A my, aby sme teda prežili, aby ten koník, ktorý ťahá, alebo tá krabička, ktorá dojí to mliečko, zase neskapala, ale nech sa tak udržiava za lacnou v nejakej, v nejakej kondícii. Na toto sme boli pozvaní do Európskej únie, nie na to, aby sme zbohatli a predbehli a dobehli Jencov. Takže zatiaľ dobuďme pre Boha živého. Možno pred e, tými 20 rokmi alebo 25, keď sa začala robiť tá kampaň, že poďme do EU, tak e, tí ľudia by to ako keby tomu neverili, e, ale dneska to už je štatistika, <laughs> to už je to, to, to už je spočítateľné, overiteľné, že to tak je. Hej, takže a ešte, aby nás mali viacej pod krkom, tak aj keď sme boli, keď sme v energii, energetike, napríklad výroba elektrické energie sebestační a dokonca vyvážame, tak máme vysoké ceny energie, lebo tu sa niekto rozhodol vkladať prostredníkov E, medzi teda tie priame dodávky elektrickej energie, medzi, medzi nákup plynu, ideme sa odpojiť od ruského plynu a cez prostredníkov to budeme brať zo Spojených štátov a neviem skadial, z akých terminálov ten skvapalnený plyn, ktorý potom zase naspäť dajú, splinujú a dajú, natlakujú do tých rúr a budeme na konci rúry a prišli sme o tranzit a naopak budeme platiť tranzitné poplatky. Toto sú všetko veci, ktoré ale neskutočným spôsobom dopadnú na každého jedného z nás plus uhlíkové dane. Ja, ja to dám potom do nejakých čísel. A teraz počkej, po tomto krátkom... Počkej, no. počkej, keď môžem zaskočiť. To, čo hovoríš, e, ty chápeš a ja chápem veľmi rovnako. Veľmi ma zaujíma, lebo samozrejme sú ľudia v parlamente, ktorí e, hovoria úplný opak, ako hovoríš ty. Ale to nemôže byť e, tak, ako ty si spomínal, že tá pani povedala, e, že to je ruská propaganda. Toto nie je ruská propaganda, toto je realita. To znamená, že to, čo budeš teraz hovoriť, aj to, čo ste hovorili doteraz, to sú, to sú reálne veci, ktoré zažíva každý jeden občan tejto republiky. Mňa zaujíma, ľudia, ktorí sú zase na tom druhom, pomyselnom druhom brehu, ako argumentujú o týchto veciach, pretože sú tak zjavné veci, ktoré idú proti slovenskému národu, niekto môže byť zaprezaný, že je zaplatený a tak ďalej. Toto beriem. Ale tí ostatní sú tak tupí, že to berú, ako že áno, to fajne je v tej únii. Áno. Takto táto opozícia, a myslím hlavne PSK a Sasku, oni sú doslova ako keby, ako keby plačení za to, že aby, aby aj klamali, aby ten národ oblbovali a darí sa im to dobre. No a my sa môžeme brániť jedine tomu, teraz hovorím my ako obyvateľia Slovenska, že sa naučíme rozumieť tým číslam. A nie je to nič zložitého, len sa to nenaučíte <laughs> rozumieť z médií, lebo títo rozprávajú tak šalamúnsky a operujú stále percentami HDP a takýmito vecami, že ten, kto nevie ani čo je to HDP a jak sa tvorí a ako sa dá s ním čarovať, tak si to nevie pretaviť na konkrétne eurá a vyjde čas. Dokedy máme čas na túto reláciu? Do pol ešte, ešte do pol, e, do pol osmej. No, tak sa k tomu ešte dostaneme. Teraz ja budem hovoriť nejaké čísla, lebo otázka bola tá tvoja pôvodná, že teda koľko sme zaplatili a koľko sme dostali, ako to vlastne je. Toto, čo budem hovoriť, to sú čísla, ktoré som si nechal vytiahnuť parlamentným inštitútom. Parlamentný inštitút je odbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý slúži poslancom na to, aby keď sa získať nejaké údaje, alebo neviem čo, aby som teraz nemusel tráviť e, týždeň za počítačom a behať po rezortoch a hľadať nejaké čísla, tak tým zamestnancov mi to vypracuje, vytiahne a vám e, to trvalo za týždeň. Hej? Takže Platby e, z EU, EU a platby do EU, poďme po jednotlivých rokoch. Do e, členy členmi Európskej únie sme od roku 2004, takže v roku 2004 e, Slovenská republika zaplatila do Európskej únie 219 miliónov eur a čerpali sme pomoc z Európskej únie, teda e, tie eurofondy, ľudovo povedané, vo výške napríklad 388 miliónov eur, čiže ten rozdiel ako plusový bol 168 miliónov eur, ak si tie dve čísla očítame. Nebudem čítať každý rok, poďme tam len 110 rokov neskôr, eh, rok 2014. Eh, platby do Európskej únie už neboli 219, ale 799 miliónov, zhruba 800 miliónov. A tie príjmy z EU cez rôzne fondy boli 2 miliardy eur. No, 2 miliardy a 26 miliónov, stačí to takto zaokrúhovať. Čiže ako keby viacej sme vyčerpali o, 1, 1 e, miliardu 226 miliónov, ako keby sme, že boli v pluse. Ej, a mohli by sme pokračovať až do roku, ja neviem, 2020, ešte do toho takého predcovidového roku, kde sme už e, zaplatili 957 miliónov a vyčerpali sme e, 2 miliardy zhruba 600 miliónov eur, čiže ako keby sme boli v pluse 1,6 miliardy. A potom prišiel ten COVID a od roku 2021 Európska únia vymyslela taký figel, volá sa to, že plán obnoví ako keby pomoc na tie straty ekonomiky cez COVID, cez lockdowny a neviem čo, čo, čo všetko. Ale plán období už nie je také niečo, že sa státy Európskej únie vyzbierajú nejaké členské príspevky a teraz prerozdelia to. Ale to už je pôžička, ktorú si zobrala Európska únia vo výške 800 miliard eur. Pôžička na 50 rokov, ktoré splácanie ešte nie je definitívne stanovené a na Slovensku pripadá zhruba 6,4 miliardy eur, že si to budeme môcť v tom programovom období 2021 2026 vyčerpať. Takže na, na rok 2021 ten plán obnovy bol 822 miliónov, 2022 skoro 400 miliónov, 2023 1,371 miliardy až do roku 2027, keď končí to programové obdobie, tak by to malo, ak to stihneme vyčerpať a spracujú sa na to všetky tie projekty, tak by sme sa mali dostať k tej pôžičke celej tých zhruba určenej pre Slovensko tých 6,4 miliardy eur. No a teraz, keď je zarátame do tých príjmov z Európskej únie, poďme na rok... Sekundu, sekundu, sekundu, sekundu. Ja by som Počkaj chvíľočku. Ja by som chcel, aby si zdôraznil ešte raz to slovo, ktoré si pred chvíľou použil, a to je slovo pôžička. Pretože dnes, keď zapnete, e, ja nepozerám televízor, ale minule som pozeral nejaký podbal a išla sama reklama, čo všetko ideme z plánu obnovy si vybudovať. Ľudia, ja by som chcel, aby eš, e, ešte raz Pavel, Pavel Lupták zopakoval, o čo sa tu vlastne jedná. Že čo sú toto za peniaze, lebo niekto má pocit, že teraz nám Európska únia ide dať nejaké obrovské peniaze na plán obnovy. Tak, a toto no. len chvíľu, no rozober to. E, toto tie médiá jednoducho takto propagujú, pretože Európska únia aj vyčlenuje čas peňazí na reklamu Európskej únie a financovania, aby tí ľudia si mysleli, že je to nejaký dobrý Ujo Mikuláš, ktorý iba rozdáva peniaze a nič za to nechce. Tak to zabudneme, že to tak je. Ja som povedal, že čo si majú ľudia zapamätať, že EÚ to není na to, aby nám pomáhala, aby sme my pomáhali Európskej únii. Takže spomínal som tu termín eh, eh, programové, nejaké programové obdobie 2021 až 2027 to znamená, tak je to nadstavené, aby teraz bez toho plánu obnovy to, čo do EÚ zaplatíme a to, čo, čo z EÚ dostaneme, už bolo menej, že dostaneme, ako zaplatíme, že sa staneme tzv. čistí pácovia od roku 2027. A je natešené sú všetky štáty Európskej únie, že tu máme ten plán obnovy, Nikde sa nespomína, že je to pôžička a treba ju vrácať, ale zoberme si ten e, časový horizont. 50 rokov, to sú dve generácie. Hej, to je ako, to je čosi šialené. A teraz, kto dal Európskej únie tú pôžičku? To, na toto sa musíme pýtať, pretože Európska únia nevytvára žiadne peniaze. Doposiaľ brala peniaze od členských štátov, to bol jej príjem, a nejak ich prerozdielovala. Hej, tie väčšie krajiny, ktoré sú tam dlhšie, tak už nepotrebovali nejakú pomoc, ale keď tam vstúpili Španieli a Portugalci a Kaliani, no tak aj oni dostávali viacej. Grékov som zabudol povedať, dostávali viacej ako po určité roky, ako e, platili do Európskej únie a toto čaká samozrejme aj nás. Keď sme už vstupovali my, táto vlna štátov, Češi, Poliaci, Slováci, ešte neviem, kto s nami vstúpil, tak už tie tá pomoc tej Európskej únie, to prerozdeľovanie, keďže nás bolo viacej, peňazí bolo menej, už nebola taká štedrá, ako keď tam vstupovali tieto krajiny, ktoré som spomínal. No lebo však samozrejme sme krajiny, krajiny ktoré nás Slovanov, tí anglosasi až tak, že vraj zvlášť nemusia. Hej, že nás až tak nemajú radi, Takže tu sme už boli akože výrazne poškodení, lebo sme rátali s tým, že to budú podobné percentá a podobné sumy na hlavu obyvateľa, ako dostávali tieto krajiny, takže zabudneme. A ďalej sme sa tešili, keď vstúpime do Európskej únie, ako sa nám rozvinie voľnohospodárstvo, pretože tie bohaté krajiny dostávajú veľké dotácie. No ale samozrejme to si ošetrili tieto krajiny, že nám dali tzv. prechodné obdobie, a dostávali sme aj po 30% z toho, čo dostal nejaký farmár v Rakúsku alebo v Taliansku, potom 50%. Tuším, že pred 6. rokmi sme už e, mali to tak e, nadstavené, že už sme mali dostávať tie plné dotácie, ale potom zrazu niekto chcel, aby sme ich stále nedostávali, a zástupca Slovenskej republiky. A teraz si presne nepamätám, ktorý minister pôdu asfalta, asfalta bol, bola to ale vláda Smeru, a ktorý súhlasil s tým, že ešte budeme dostávať menej. A doteraz nemáme plné platby, naši polnohospodária dostávame zhruba 80% toho, čo dostávajú Nemci a, a ďalší títo polnohospodári. Čo to spôsobuje na Slovensku? Že máme drahšie potraviny a že sem prúdi tisíc kamienov potravín každý deň do našich reťastov západných a obchodov a dovážajú západné produkty a my nie sme ešte stále konkurencie schopní, lebo naši polnohospodári dostávajú plné platby. A nemôžeme teda vyvážať, že by sme využili tú našu lacnejšiu pracovnú silu a pracovito Slovákov. Čiže takto s nami vyžubávajú, Hej, čiže žiadne to, že by tu niekto mal záujem, aby sme boli akože, aby sme ich čo najskôr dobehli potom by to nemalo zmysel, aby sme boli v Európskej únii. A sumár do roku 2024, do minulého roku, tak teraz to, to zaokrúhlim, zaplatili sme zhruba 150, e, e, pardon, 15 miliard eur a vyčerpali sme akých 45 miliard eur. No a keď to e, nejak odčítame, tak kvázi plus minus 30 e, miliard eur, pozor, ale tu je započítané už aj ten plán obnovy, tá pôžička, sme ako keby za tých 20 rokov boli e, ako keby ten čistý príjimateľ, že toto, toto tu bolo že akože zaplatené. Teda, že o, o toľko, zhruba o 30 miliard eur sme do EU, sme z EU čerpali, ako sme do EU zaplatili za celé naše obdobie členstva v Európskej únii, ale povedal som, že tieto radovánky, v úvozovkách radovánky budú končiť po skončení tohto programovacieho obdobia na teda rozdeľovanie financií a v tom ďalšom už teda tie príjmy z Európskej únie budú nižšie a platby budú vyššie. Čiže takto je to nadstavené. A teraz by sa tom zase poslucháčom mohlo zdať, že však to je veľa peňazí, 30 miliard, hej? tak e, tie peniaze to nie je len tak, že tu máte peniaze a urobte si s nimi, čo chcete. Na to treba spracovať projekty, to musia byť kvalifikované týmy. Nemôže to byť len tak na hosičo, ale iba na tie okruhy, ktoré teda sú určené. Musí to schváliť Európska únia, keď sa projekt zrealizuje, tak zase idú kontrolóri z Európskej únie, kontrolóri z ministerstiev, ako sa tie prostriedky vyčerpali, či tam nie sú nejaké podvody a tak ďalej a tak ďalej. Kto bohatne, opäť korporácie, lebo na mnohé tie projekty už je určené, ktorá to bude robiť firma. Hej, máte, čerpáte z EU zakázku na výmenu zvodidiel z tých tých eh, plechových za betónové na dielniciach, ale bude to robiť táto firma. A tak ďalej. Čiže bohatnú opäť korporácie, je tu zamontovaná korupcia na všetkých úrovniach. Na úrovni Európskej únie, aj samozrejme na, na národnej úrovni. Hovorí sa o tom, že zhruba tých 30% peňazí sa desí roztratie ako korupcia. A takto komplikovane nastavené ako keby financovanie, že sa ako keby ľavou rukou škrabem za pravým uchom alebo až na pravej nohe, tak e, to nie je žiadna pomoc, to je iba komplikácia a mnohé roky sa nám nepodarí vyčerpať tú kvótu práve pre tú komplikovanosť toho, čo by sa mohlo vyčerpať z týchto eurofondov, lebo sa to nestihne a tie peniaze jednoducho prepadnú. Oni nám neostávajú, sleduje sa to po jednotlivých rokoch. Takže to je to slavné financovanie Európskej únie. A teraz máme mnohé obmedzenia. Naša ekonomika má mnohé obmedzenia, lebo sme v EÚ, tak napríklad nemôžeme si pestovať tu akékoľvek plodiny, aké chceme, ale iba to, čo nám EÚ určí. Aj osivové plochy, počet kusov dobytka, nemôžeme si chovať toľko kravičiek, koľko chceme. A len toľko, akú máme kvótu aby nedaj Bože sme e, neprodukovali veľa, nemali lacné mlieko, nevyrábali lacné maslo a nezapálili trh Európskej únie. Obrovské peniaze sa dávajú len na to, že na e, pôde sa nebude nič pestovať a že sa tam bude len kosiť tráva, tak to je najlepší biznis pre pôvodohospodárov, ktorí vlastne nejaké pozemky, lány, desiatky, stovky hektárov, pokosia si tam nejakou, nejakým tým traktorom tú trávičku. Sleduje sa to zo satelitu, čo na ktorej pôde sa pestuje, či sa tá trávička kosí alebo nekosí, keď sú na to dotácie. A tak toto celé funguje v tom pôdohospodárstve. Čiže ja to hovorím mm, e, teraz ako neodborník, lebo mojou domenou v parlamente nie je pôdohospodársky výbor a táto problematika, ale financie a hospodárstvo. A takto to funguje aj v iných odvetviach, e, ktoré čerpa dotácie. Hej, že Keby sme si s tým balíkom peňazí mohli hospodáriť ozaj ako chceme a niekto nás tu nedodrbával, pardon za výraz, tak si to vieme ekonomickejšie samozrejme zhodnotiť a rýchlejšie a urobiť si, čo chceme. lebo my najlepšie poznáme, čo potrebuje Slovenská republika. E, ja sa pamätám ešte, keď sme boli v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci v tom bývalom režime, ne, e, aj vtedy bolo tu nejaké plánované hospodárstvo a tiež sme zase nemohli úplne všetko, čo sme chceli. Ale v oblasti pôdohospodárstva nám nikto z Moskvy neprikazoval, čo môžeme, čo nemôžeme. Možno iba v oblasti toho strojárenského priemyslu bolo rozdelené takéto auta, sa budú vyrábať, ja neviem kde. E, v Nemecku takéto, v Československu takéto si nenechajú Rusi také a také zbranie treba sa vyrobia na Slovensku, také a také v Rusku, také a také v Polsku, hej, tak to sa muselo plánovať v rámci treba z NATO, ale hoci to bola plánovaná, riadená ekonomika, tak sme tu mali, dovolím si povedať, väčšiu ekonomickú slobodu, ako ju máme teraz v tomto období divokého kapitalizmu nášho členstva v Európskej únii. A kruto sa nám to prejaví, lebo už európska ekonomika ako taká klesa No, oni síce hovoria, že stagnuje, ale keď bude klesať ekonomika Európskej únie a hlavne Nemecka, keďže 78% nášho exportu ide do, do krajín Európskej únie, to je akože pekné číslo, ale len vďaka tomu, že v podstate nám zakazujú robiť obchody smerom na východ, No tak keď budú klesať tí naši najsilnejší obchodní partnery na západe, no tak aj naša ekonomika pôjde dole, lebo nebudú odoberať naše produkty. A zelená ekonomika, cieľené brzdenie automobilového priemyslu, násilný prechod na elektromobilitu, e, nezmyselné uhlíkové dane, toto všetko je riadený proces, ako zabrzdiť ekonomiku. Pretože keby sa toto dialo v celom svete, tak, tak je to jednak jednej. Celý svet bude zelený. Ale ak má byť zelená iba Európska únia a Číňania na to kašľú, Spojené štáty takisto, Japonci takisto, tak potom nezachráni 5% svetovej ekonomiky, čo predstavuje Európska únia svet. Nezachráni, ale si zlikviduje vlastnú ekonomiku. Takže niečo dostaneme, to je pravda. Ale viacej bereme. Viacej, viacej strácame, viacej, viacej nám to berie a existuje taká analýza, ale to už je analýza, ktorú nevypracoval ani parlamentný inštitút a nikto ju tuto nebude prezentovať v médiách, že za tých 20 rokov členstva v Európskej únii z titulu týchto hospodárskych obmedzení sme stratili Slovensko zhruba 100 miliard eur. Takže keď to zaokrúhlim, 30 nám dali ale 100 sme stratili, čiže sme v deficite 60 miliard, oproti tomu, ako keby sme neboli v Európskej únii toľko. E, ešte, ešte raz, ešte raz, ešte raz, toto zopakuj ešte raz. Pretože ja som e, od viacerých ekonómov, e, západných ekonómov počul, že e, sa vyjadrovali v tom duchu, že keby tieto východné krajiny neboli vstúpili do únie, tak sa majú ekonomicky ďaleko lepšie teraz e, zopakuj tých, toto porovnanie, teda o čo sme prišli a o čo, čo sme v podstate dostali. A to e, treba povedať, že tie, tie vedľajšie veci, ktorých sme sa vzdali, by mo, možno t- túto cifru ešte mnohonásobne navýšili. Skús ešte raz opakuj to, čo si povedal. Takže za naše členstvo 20 rokov v Európskej únii sme vyčerpali zhruba 30 miliárd eur, necelých 30, 29 čosi. To znamená, menej sme zaplatili, ako sme dostali hej, za 20 rokov. Ale za tých 20 rokov sme stratili minimálne 100 miliárd eur. Áno, čítal som tie analýzy, áno, hovoria to západní ekonomovia, ale keby na druhej strane linky si nesedel ty, ale sedela tam nejaké poslankyňa či poslanec za opozíciu, tak povie, že to je ruská propaganda. Hej, že povedia mám ruky, to není pravda, je to vybavené. Ale to najhorší, to není len, že my vlastne ekonomicky trpíme, že nás toto dusia, ale je to, že sa Európska únia rozhodla pôsobiť ideologicky. To znamená agenda rodová LGBTI a toto nám natláča. Že, že ja neviem, Angličania vystúpili z Európskej únie, ale tam bol prípad, že zavreli muža za to, že sa modlil 200 metrov od potratovej kliniky za tie nenarodené zabité deti. To sa nesmie do basy. Hej, a toto je isté na západe, zavádza sa eutanázia. Je to výrobňa e, sexuálnych deviantov cez, cez tú rôznu pretláčanú agendu a takéto veci, že tu je morálny rozklad spoločnosti, vzdelanosť rozklad spoločnosti. Každý jeden učiteľ, ktorý učí viac ako 20 rokov, tak hovorí, že tá úroveň vzdelania tej mladej generácie klesá. A no kam sa chceme dostať, keď klesá a to hovoria učiteľe na základe na strednej, na vysokej škole. Možno by nejaký poslanec za PS povedal zase, že to nie je pravda, že to je Putinová propaganda, ale tí učiteľia to hovoria, máme s tým všetci skúsenosti. Tak, e, tak toto je. A vidíme, kto vládne tej Európskej únii. To nie sú volené štruktúry, že si zvolíme tých najlepších, ktorých poznáme. No to si tam môžeme zvoliť nejaký ten Európsky parlament z našich zástupcov, kde ten Európsky parlament rozhoduje minima, o minimálnych veciach. To je tá Európska komisia, ktorá v podstate je tam dosadená, nevolená. A tí haja záujmy tých svojich, ktorí ich tam dosadili, hej, týchto korporácií, aby sa tie mali dobre. Takže zabudnime a neverme žiadnemu politikovi, či je to koaličný a opozičný, že E, žijeme len vďaka Európskej únii. Slovensko žije napriek tomu, že sme v Európskej únii. Taká to je pravda. A toto som ja zazrieval premiérovi Ficovi ešte v minulosti, keď bol taký eurohujer a tie jeho vykriky a sme v jadre Európskej únie a bez Európskej únie by sme neprežili. A takéto kidy, no on už akože chlapec dozrel, hej, už má 60 rokov veľké skúsenosti, Uh, ale, ale bol taký, no. Toto, to rozprával. A teraz už ale sa to nedá rozprávať, lebo tie čísla nepustia ekonomické. Hej, no dobre, západne... ale, ale, no. ale napriek tomu, čo si teraz hovoril, napriek všetkým skutočnostiam, ktoré už fakt veľa ľudí, aj tých, ktorí nechcú vidieť, to vidia, tak ako ale môže... na svojich peňaženkách. Je len vidieť. No veď jasné, že áno, jasné, že áno. Ale ja len to chcem povedať. Keď bol, lebo každý sa meníme, každý sa meníme. Ani ja, ja som tiež bol e, tvrdo proamerický, tvrdo za, do, po 68. Po 89. Ja to <laughs> sme no. rovnaké. Amerika je to, dobrá, sovietské sme zlí. Hej. <laughs> <laughs> Dobre, ale, ale čas čas mi dal argumenty, aby som zmenil názor a nehambím sa za túto zmenu. Viem si ju obaj. Ale mi vysvetli, co nie je sprostý človek. Ako je možné, lebo jasné, že niektoré veci e, politik nemôže povedať otvorene. To mi je jasné. Ale on ano. sa predsa Boha nemôže tváriť ako, ako sociálny, ja neviem, predstaviteľ sociálnej strany a všetky tieto okolo toho, keď evidentne vidí, že ten Titanic sa potápa, lebo on sa potápa. A on stále na tom hornom poschodí hrá na tých husličkách, ako viagen nám pasa, lebo sme v Európskej únii. To, tomu toto nerozumiem. Takto ja e, samozrejme s ním nekomunikujem e, denodene, to akorát občas, keď sa stretneme v parlamente, dobrý deň, dobrý deň, podáme si ruky a to je celé. Čiže nemôžem ja nejak e, sa debatovať a pýtať sa ho napriamo a takisto mnoho poslancov jeho vlastnej strany sa len tak nedostane k predsedovi vlády. Ale osobne si to vysvetľujem tým, že e, ako keby tá pesnička e, sa musí spievať už teraz. On už, on už určite prezrel, alebo jak, jak to nazvať, precitol. Ale stále teda nejak e, musí, musí korčulovať medzi tým, kto týmito vecami, aby, aby vyslovene ho neoznačili za rozbíjača EU a už, už neviem čo. On už prežil všetko, prežil, že ho v podstate na neho spáchali politický atentát v tom roku, kedy bola tá Kuciakia na 2018, alebo kedy fyzický atentát pred rokom, hej, tak to boli silné rany, lebo tých, ktorých živil, tie mimovládne organizácie a tá kvázi opozícia, tie médiá, tak temu dali nožik do chrbta v tom 2018 a urobila sa celosvetová kampáň. Martinka dobre, a Janka dobre. zabili no, tá talianská mafia a tak ďalej. Jasné. E, je to tak zložité teraz, že ja nevidím e, počítač, ale vraj sme dostali nejakú, nejaké otázky. Tak ak dovolíš, pán Spíšiak prečíta <laughs> otázku a ja, ja neviem, nevidím na to. Skúsme. Dobrý večer. Rád by som sa opýtal pána Lupliaka, či stále podporuje digitálne meny ako normálny vývoj bankovníctva, ako tvrdil v relácii na tému CBDC na Slobodnom vysielači. Ďakujem za odpoveď. Prajem príjemný večer. Michal z Horážďovič. Ale ja som z tej otázky pochopil, že či ja podporujem digitálne meny, ja som odporca <laughs> toho CBDC, teda digitálneho čiže ja to nepodporujem ale berem realitu, aká je. Keďže Slovenská republika vstúpila aj do eurozóny, eurozóna nie je Európska únia, to, je, to sú štáty, ktoré prijali euro. Bohužiaľ, prijali sme euro v roku 2009, zbavili sme sa slovenskej koruny, so slovenskou korunou odišli dva nástroje na ovplyvňovanie ekonomiky, čiže máme sťažené riadenie ekonomiky. A Európska centrálna banka nespadá do, nemáme na ňu žiaden dosah. Čiže čo si Európska centrálna banka zmyslí, to tu bude. Žiadne uznesenie, ani ústavný zákon, že my chceme hotovosť, alebo my nechceme CBDC, nespôsobí to, že keďže to nie je v našej kompetencii, tak to ako keby sme si dali ústavný zákon, že e, budú na Slovensku raz aj slivky v zime, hej, vonku. No, to nie je našej kompetencii, my sme si to počasie nevymysleli. Takže nemôžeme to ovplyvňovať a to je jednoducho realita, že to digitálne euro je pripravené. Urobil som pred, tými, pred tým rokom a pred dvomi viacero relácií, kde som to vysvetlil, že to má aj nejaké pozitíva samozrejme, a že sú tu prísľuby, že to nebude zneužité na sledovanie občanov a na neviem na čo všetko a na odstránenie hotovosti. Ale hneď som aj druhou vetou povedal, že ja osobne tomu neverím. A mali sme tento týždeň, eh, pardon, minulý týždeň zasadnutie, to raz ročne, finančného výboru Národnej banky Slovenska, kde som teda zniesol pripomienku a povedal som zhruba toto páni, pred rokom sme tu sedeli a e, preberali sme uznesenie Európskej centrálnej banky, že teda taký, do, do, taký dokument, kde sa Európska centrálna banka zavezuje, že príjme, aby sme prijali zákon, každý jeden štát, ako keby na ochranu hotovosti. Že teda nikto tu neplánuje odstrániť hotovosť. A aj sme to odhlasovali vo finančnom výbore, aj to tak vyzeralo, že hora, že tá hotovosť nebude odstránená. Ale čo sa deje? Veľa ľudí sa na mňa obrátilo, mnoho, že čo sa deje v bankovníctve e, a ja som to takto na tom finančnom výbore guvernérovi, viceguvernérovi a riaditeľom odborom povedal, že niektoré banky e, zamedzujú už výberu z bankomatov, zavádzajú bezhotovostnú pobočku, že tam nemôžete Dobre. mimo bankomatu vložiť, vybrať a, a znemožňujú ľuďom používať hotovosť a že je to presne v rozpore s tým, čo sa zaviazala Európska centrálna banka, že bude zachovaná hotovosť, že nám to znemožňujú. A reakcie boli také rozpačité. No viete, to tie banky, to je tá ekonomika, potom majú tých pracovníkov menej, bude im to lepšie vychádzať. Ja som povedal, tak im to zatrhnite ako dozorný orgán Národná banka Slovenska, máte nejakú moc nad nad Dobre, eh, týmito bankami. Áno. Ja. Dobre, e, máme telefón, tak dáme prednosť telefonujúcemu. Nech sa páči, ste vo vyštvení. Áno, Christian. Eh, pán host, prosím vás, skúste povedať mojej dobrej žene, že keď vložila v roku 16 a 10 rokov jej končí 26, takže za rok, že okolko prišla, keď som jej navrhoval, aby to dala za pozemky e, po starých rodičoch, aby to dala do zlata, aby sme kúpili zlato. Ona nie, nie. Dala to na 10-ročný ako odklad. A nechcela to nikdy brať, lebo musela platiť nejakú pokutu. Neviem, či 3% či koľko. A o koľko prišla teda, keby sme tu mali v zlate a keby, keď e, prídeme za tých 10 rokov, o koľko mne to vychádza až 50%. No. Skúste jej to povedať Ke... vašimi slovami. Mhm. Ďakujem, ja neposlúchala. <laughs> Áno, tak teraz sa to vie vyčísliť presne. Od roku 2016 vtedy stála, eh, pán Čiček, pozriem sa na graf, trojská unca 31,1 gramu. V 2016 stála zhruba 1100 eur a dneska stojí cez 3000 eur. Hej, takže toľko by to stalo v dnešných časoch. Samozrejme, treba si odratať nejakú infláciu, ale zachovalo tú kupnú silu a ešte mnoho percent navyše. Takže to je e, ako keby obrovský nárast. Samozrejme, ja neviem, kde sú tie pozemky, či vo Veľkom Krtiši na horách, alebo v Bratislave, kde te, aj tie pozemky rastú e, o mnoho rýchlejšie, tak e, to sa už nedá paušalizovať E, či to bola dobrá investícia, lebo cena pozemku je taká, keď sa nájde kúpec, za koľko to kúpi. Hej, ja, reálne, ktorý je ochotný zaplatiť. Dobre, a ešte máme mail, skúsme ešte mail, aby sme aj to ešte, a potom sa ešte vrátime k tým. Chcel by som sa spýtať, dokedy budeme predávať všetku našu vyprodukovanú elektrickú energiu na burzách a tým pádom platiť tieto predražené ceny? A či niekto, kto, kto to svinstvo podpísal, bude nezodpovednosť alebo zase nič? S pozdravom Michal z Bratislavy. No, to je veľmi dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka a na toto, ale by bolo treba asi samostatnú reláciu. E, odpoviem na tú druhú časť otázky, že kto bude nie za to zodpovednosť, obávam sa, že nikto, pretože tie rozhodnutia, ktoré sa robia, tak to súdy vedia hodiť pod hlavičku rozhodnutie v dobrej viere alebo konanie v dobrej viere. Nie, že by niekto chcel poškodiť Slovákom, ale urobil zle rozhodnutie, no bolo to ekonomicky nevýhodné. Ale to, že sa predáva cez burzu, cez prostredkovateľov, toto je trend eh, kvázi hlavne v týchto postkomunistických krajinách, kde nás chcú odstrihnúť od toho, že my máme zdroje a naša elektráreň, teda naša, <laughs> na našom území, kde elektráreň sme si predali, a už máme tam iba nejaký menšinový podiel, takže si to, kúpi, že si to predáme sami sebe a sami sebe si určíme ceny. Hej, tak na to bola vymyslená Lipská burza, aby zase nejakí sprostredkovateľia na tom zarábali peniaze. A aby to všetko zaplatili obyvateľia, tej či onej krajiny, v tomto Slovenska. A toto isté sa deje aj v plyne, aj v Európe, že si my už nemôžeme, aj v jadrových palívach, zrazu nás chcú odstrihnúť a veľmi rýchlo od ruského jadrového paliva, od ruskej ropy, na ktorú je zavedený slovnaft. A budeme to brať cez iných sprostredkovateľov, cez iné západné rúry a neviem čo všetko. Alebo tam budú vložené medzičlánky, ktorí majú bezpracný zisk. Ropa tečie, plyn plinie, jadrové palivo sa dováža, ale my to budeme brať cez nejakého tohto, ktorý si, ktorý si na to nahodí maržu. Tak e, absolútne bezpracný zisk. A toto je potrebné zastaviť a na toto musí prísť sem nová vláda nevydierateľná, ktorá si povie dosť. Hej, ktorú nikto toho politika nemôže chytiť pod krk a ty, ak toto neodsúhlasíš, ale vtedy si urobil to a to, tam ťa nafočili, tam si čo si ukradol, a jednoducho počúvaj. Hej, nechcem nikoho menovať, ale aj takéto veci sú možné v politike a je to skôr pravidlo. Najlepší politik je neschopný a vydierateľný. Hej, ten splní všetko, čo chcete, lebo k tomu dokopu. Dobre, tak, e, dobre no. to... ešte, máme jeden, ešte máme jeden mail, potom sa vrátime. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať pána Luptáka na slovenské zlato. V jednej relácii slúbil, že sa na to pozrie. Už mhm. niečo zistil? Neuvažuje vaša strana v nasledujúcich voľbách dať do volebného programu vystúpenie z EU a NATO? Ďakujem z úctou Daniela. Odpoviem obecne. Povedal som, minulý týždeň som mali rokovanie v Národnej banke a bol tam zaradený bod správa o slovenskom zlate. To som dal do programu ja, musím sa pochváliť, lebo nechcel som o zlate rozprávať, pokiaľ nemám originálnu informáciu od vedenia Národnej banky. Viete, to sú potom vždy také dohady. Jedna pani povedala, a nemusí to byť presne, tak trošku sme pomeškali s tým výborom, ale už to máme hotové. Veľmi stručne poviem, pýtal som sa na niekoľko vecí. Koľko zlata tam máme? Možnosti vrátenia slovenského zlata? Aké obchody sa s tým zlatom robia? V Londýne teda, lebo to zlato je uložené v Londýne. A či tie obchody boli aj stratové, a čo bráni návratu slovenského zlata na Slovensko, či niečo alebo nič a či ho vieme uskladniť na Slovensku, či sú trezory Národnej banky spôsobile skladovať takýto, takýto produkt. Takže odpoveď bola nasledovná. V súčasnosti máme 31,2 tóny v Londýne. Mali sme tam, tuším, okolo niečo cez 32 tón. Odpoveď bola, keď sme vstúpili do eurozóny, čiže keď sme sa prihlásili k euru, tak sme časť nášho zlata Odhadol som to zhruba na tonu. E, museli dať ako keby no, zábezpeku do Európskej únie alebo sa toho zbaviť, aby to euro bolo silnejšie alebo nejak sa vykúpiť alebo vstupný poplatok, no takto by som to nejak nazval, to je jedna vec. E, s týmto zlatom sa robia tzv. svopové, svapové obchody, to znamená obchody na finančnom trhu, e, Funguje to nasledovne. Tieto obchody riadi Národná banka Slovenska. Čiže pýtal som sa, kto robí tie svopy? Že bez nášho vedomia Angličania, alebo ja neviem kto, alebo vy zadávate pokyn. Odpoveď bola, my zadávame pokyn, naši odborníci povedia, tento obchod chceme urobiť a založíme ho takým a takým množstvom zlata. Lebo keby nevyšiel, tak ako keď prehráte v kartách. Jednoducho berú si tie peniažky preč, ten bankár. Hej? A celkom zaujímavo to funguje, že to naše zlaté uložené v normovaných regáloch niekde v tej banke, ale keď sa urobí svapový obchod, tak vymýšľam si, že za dve tony zlata sa za zaručíme, tak to zlato odvezú do inej časti tej banky a keby obchod nevyšiel, tak potom sa z toho zlata vyrovná tá strata. Hej? Takže, a potom sa to zlato zase vracia naspäť. Moja hneď podotázka bola, vracia sa nám to isté zlato, alebo to môže byť aj nejaké iné, aj, lebo to sú tie bankové tehly. Či máme nejaké na tom zlate svoju značku, svoje číslo, znak Slovenskej republiky, že toto je slovenská tela. Odpoveď bola, nie, je to medzinárodné označenie, nie je to žiaden nejaký slovenský znak alebo niečo, čiže vráti sa nám nejaká, nejaká aj iná tela, to je akože absolútne jedno. Otázka bola overenie pravosti pretože keď sa nám teda nevráti to, tá naša tela, ktorá tam odišla, tak e, čínsky model, tým sa vrátili z banke zo Spojených štátov zlaté tehly pančované wolframov. Hej, páni z banky vedeli o tomto, povedali, v Londýne je bezpečnejšie ako Fornux, takéto veci sa tam neudiali. A najvyššie je tu prísna kontrola digitálne váhy na 6 desatinných miest, čiže na miliontinu gramov vážia. Hej, človek ani nesmie pritom stáť, aby tá vodná para na to nesadla, nesadla z toho dýchania a nejakú tisícinu gramu tomu nepridala. E, rengenuje sa to, prísne sa to kontroluje, čiže že vraj je to stále zlato Takže to je takto. Žiadne nejaké extra stratové slapové obchody sa neudiali, ako sa o tom písalo niekedy v médiách. A za tú dobu, čo tamto zlato máme, za posledných 10 rokov sme na tých slapových obchodoch, čo Národná banka Slovenska, prenesenie Slovenská republika, zarobila zhruba 90 miliónov eur. Čiže bajočko 900 tisíc eur za jeden rok sa zarobí takýmto čím si, že to použijem ako záruku za obchody. A teraz otázka k návrate slovenského zlata. Odpoveď bola, je to technicky možné, keď sa vláda rozhodne a parlament to odsúhlasí, tak sa zlato môže vrátiť na Slovensko. Naša banka teoreticky je pripravená mať tu tie normované regále a aj zlato, len by sa musela zvýšiť nosnosť, únosnosť podlahy v trezoroch Národnej banky Slovenska, ale je to riešiteľné pomerne v krátkom čase asi tam dať ešte nejakú ocelovú platňu alebo betonový potier, aby sa im to nerozdrobilo pod 32 tónami. No, ale je tu jedno, jeden, jeden kvázi jedna že nevýhoda, že tie svapové obchody sa môžu robiť, iba keď to zlato je v Londýne. Nedajú sa robiť, že zlato je u nás na Slovensku a my ho ideme s tým ručiť e, za nejaký obchod na svetových finančných trhoch, tak by sme sa museli rozlúčiť s týmito svapovými obchodmi a potom je otázka, či nám tých 900 tisíc eur straty alebo milión e, sa to stojí alebo nestojí. Že je zase benefit, že máme zlato doma pod svojou kontrolou. A, takže zase je to už na debatu o vláde, na debatu v parlamente, ekonomov a tak ďalej a tak ďalej. Takže stručne odpoveď a potom to bola ešte jedna otázka, teraz mi vypadla, ktorá od posluchača. Ja si myslím takto, že za, na čas budeme pomaličky končiť. E, je pozitívna informácia o tom zlate, že je teda možné ho dostať naspäť, to je dobré. Nie je mi celkom ako neekonomový jasné, prečo by sa nedali robiť svapové operácie aj z, e, z územia Slovenska, ale to nebudeme tu na rozoberať. V každom prípade ano. je to... Áno? No, aj to bolo čudné, ale no, je to tak. No. Dobre, berme to ako fakt. Dobre, e, Pavel, ja ti veľmi pekne ďakujem za túto veľmi zložitú, zložitú reláciu. Verím, že na budúce to bude jednoduchšie a lepšie. No je to tým dané tým počasím, žiaľ Bohu, tá technika u mňa teraz absolútne zlyhala. Napriek tomu ja verím, že poslucháči sa dozvedeli zo pár e, zaujímavých vecí, ktoré nám jasne hovoria, že naše pôsobenie v Európskej únii je pre Slovensko, a teraz použijem výraz, krajne nevýhodné. Ak som sa pomýlil, tak ma oprav, ak nie, tak sa rozlúčime. Mám ešte minútu, alebo nie? Aj dve. Mhm. Ja by som teraz sa vyjadril veľmi krátko a stručne k možnostiam vystúpenia z Európskej únie alebo, alebo k návrate ku slovenskej korune. Z no Európskej únie sa, sa dá vystúpiť iba referendum. Hej? A potom e, tomu referendu musí teda predchádzať nejaká kampaň. Vieme, na koho strane sú médiá, ako by tá kampaň vyzerala. Ľudí vystrašia, že by sme zbankrotovali, neviem čo všetko. A ďalej sa musí pred tým referendum ešte musí byť funkčné referendum, lebo také kvórum, aké je, či 50% všetkých voličov plus jeden hlas je Jednoducho nebolo tu platné žiadne referendum okrem referenda vstupu do Európskej únie, čo je zbytočné dávať referenda. Ale hlavne to, čo môžeme urobiť, je debatujme o tom, o výhodách a nevýhodách členstvu v tejto polisabonskej Európskej únii. To už je iná únia, do ktorej sme vstupovali v roku 2004. Zásadne iná. Takže už len to, že o tom môžeme debatovať, je, je nutné aby aspoň tá alternatíva, alebo do mainstreamu sa nedostaneme s týmito témami zatiaľ, tak aby ľudia vedeli, že to nie je také jednoduché, lebo musí byť aj odpoveď. A dobre, kam vstúpime? Ako to bude? Plusy, minusy, prežijeme, neprežijeme? To je vážna vec. A to isté otázka, ak vystúpime v EU, vieme, ako dlho to trvalo Britom, že to zase nebolo len tak, tak to znamená návrat vlastnej mene. A návrat vlastnej mene, kurz tej meny si neurčíme my to nám určia tie finančné trhy, tí majiteľa svetového systému, ktorí by nás chceli ale riadne potrestať za to, že si Slováči, že sa Slováci zjednotili, v tomto som pesimista, a povedali si, vystúpime z Európskej únie a vrátime sa ku svojej mene tak by išli proti nám, stanovili by nám zlý kurz, zdražili by mnohé produkty dovozové a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. My musíme vedieť, kam vystúpime, do akého bloku štátov, s kým sa spojíme, e, nespolia sa len na to, že Putin nás zachráni a tak ďalej. Viete, to, žiaden blok nás nezachráni. My musíme byť schopní mať schopnú ekonomiku sami. A my ju Dobre. nemáme už schopnú. Ešte no, prvne to je som chcel povedať. Jasné. Prvne ešte prepustím. Ešte jedna otázka, ktorá mne napadla už dávnejšia. Chcel som sa na to opýtať, ale skúsim. Eh, v podstate sme sa zhodli, že, že eh, plán finan, eh, teda financie na plán obnovy, alebo ako ho nazvali, je viac menej pôžička. A ja sa pýtam, čo by sa stalo, keby si Slovensko vzalo takéto peniaze, treba z BRICSu. Teraz vstúpilo by do BRICSu a odtiaľ by si vzalo, lebo prakticky je to pôžička tak či tak. Ja si osobne myslím, ano. že by to bolo za ďaleko výhodnejších podmienok, to je môj názor, ako tam. No vždy je to otázka úrokov a podmienky tej pôžičky. To, v túto chvíľu ja nie som, nie som odborník na to, aké, aké, ktorý štát a ktorá finančná skupina za akých podmienok požičava peniaze. Ale jedno je isté a platí po generácie. Všetky požičky treba raz vrátiť a keď nie ste schopní vrácať, alebo čo len plácať, platiť úroky, tak bankrotujete. Toto platí pre firmy, toto platí pre štáty. Ja, ja som len to chcel naznačiť, že keby nám niekto povedal, že, že my finančne ska- zbankrotujeme, tak prakticky e, tá požička sa dá vziať nie len od Európskej únie. Dobre, Pavel, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za túto komplikovanú reláciu a teším sa niekedy na budúce. A ja pozdravujem, dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.